felicio trovigas en homai relatoi. La concepto pri felicio estas antiqua filosofia psicologia de fio. Iai basai ideoi tamen estas generale acceptatei, che ne existas por la homo constanta felicio, sed apenao felicei momentoi. Dum la lasta iardecoi, anca os ciencistoi occupigas pritio de fio, cae multe esploroi ocasas por el trovo de la plei tauga maniero havigi al si la desiratan felicion. Oni plenumas enquetoin por taxi kiui popoloi esas la plei felicei en la mondo. Finenoi esas la championoi. Cae oni pristudas la efficoen de felicio ancao de malfelicio, je la homa sano. Nome, sciencisto clopodas transformi la tre subiectivan concepton en laueble, plei obiectivan, mesureblan concepton. Esploro e faritei en la prestigia Universitato de Harvard en Usono, el staras sur tiu campo. De la iaro 1938 faculoi studas tie la homan elvolvigion. Compreneble, felicio estas subtila, complexa fenomeno, en quiu intervenas plurei factoroi, materia conforto, sociai reguloi, corpa sano, nutrado, labor condicioi, ocasoi por amusigio, cae simile. Tamen, dum la lasta iardecoi, unu factoro el staras inter ciui, ciel essence grava. La giuado de bonae inter homae rilatoi. Laulas ciencistoi, la homo ne nascidias por vivi sola, cae homae inter rilatoi respondezas ne nur pri la sento pri felicio, sed ancau pri bona sano cae pli longa vivo. Fresciae esploroi montris, che se maliunae homoi vivas isolitae, tia vivo stilo malpliigas ilian probablan vivo dauron. One povas calculi la damagion causitan alla tuta homaro de la suferigae circunstanzoi dum la pandemio covim decno. Seque, montrigis clare che la sento pri felicio ne estas io cio o casas ciam spontane. Male, homoi devas active serciadi la felicion, dum sia tutta vivo. In la moderna mondo, sciencistoi faras quelcaina practicain recomendoen, pri ciui indas attenti. La virtuala mondo proponas homa in contacto in qui povas esti tre felicigai. Char ili povas ocasi tra la tuta mondo. En citiu puncto, ne estas eble ne pensi pri esperantistoi cae pri la home ricia comunumo de esperanto parolantoi. Tamen, passiva usado de la sociai retoi povas efici anxie cae deprime. Niclo podu usi nian virtualain contactoin por activae, sento plenae agoi cun amicoi cae familianoi. Ne nur contactoi cun homoi cioi partoprenas en nia intima vivo estas gravae, Ciui sincerai el corai interagoi cun tioi qui est compreno congruas cum la nia, povas esti ricigai cae felicigai. Ce estai contactoi estas tamen pli felicigai ol virtualae generale. Tion attestas obiectivai enquetoi. Iui idealistoi ec tre valorigas la bonfaran efficon de varma bracumo. Estas tre recomendinde tamen che ni iam ca iam mal connectigiu. Tio ne signifas che ni devas mal shalti la telefon apparaton, sed occupi iom da tempo per auscultado de musico, au de meditai messagioi, spectado de bona filmo, au amusagioi. Conclude, ni consciu che quancam la desirata felicio estas ia fugema venteto, tamen de ni dependas crei circunstansoin, lau kiui gi milde cae amice tushu nin.